كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتيني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mi smo prošli put završili dakle dio u kojem su sihirbazi prihvatili islam na kraju debati, u stvari debata je bila iznošenje dokaza, odnosno iznošenja onoga što je svaka strana posjedovala. Oni svoj sihr, Musa alaih sallatu salam, svoju muđicu. Nakon toga što je faraon vidio u čemu se radi njegova svita i narod, i onako kako je sam Musa alaih sallatu wasalam zamislio da će se desiti, onda faraon prelazi u novu proti, novo protirivanje, nove prijednje, jer mi njegovi savjetnici to govore, pa kaže وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقوما ليفسدوا في الأرض Hoćeš li, svita povika, jer njegovi savjetnici rekoši, hoćeš li faraon ostaviti Musa i njegov narod da čine nered na zemlji? A nered se ovdje odnosi, odnosno opet u čemu? U imanu. Jer su dokazi pokazali koja je strana u pravu. U jedereke, u alihetek. i da pusti tebe ili obožavanje tebe, jer on zate, za sebe tvrdio Boga, oni su ga u tome onaj, podržavali, Vali heteke i tvoja božanstva, jer je i sam bio idolopoklonik i obožavao je, dakle, druga božanstva mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, kale se nukatilu ebnahu ve nestahi nisajhum, u inne fokahum kahirun. Kaže, mi ćemo im ubijati mušku djecu, ostavljat ćemo žensku i mi ćemo, kaže, njima ponovo obvladati. Ovo su prigovorili Benu Israil, su prigovorili Musa'u alaihissalatu wasalam, pa su rekli, bili smo klani prije što se došao i nakon što se došao. Dakle, isto nam, ništa se nije promijenilo. Kaže Musa alaihissalatu wasalam, moguće će Allah subhanahu wa ta'ala vašeg neprijatelja. nepretelja. Ali ovdje Faraon, kada kaže se nukatilo ibnahum, ovdje je bio, dakle, ovaj put je rekao da će ubijati mušku djecu, ne iz straha, nego i, če, i čega? Iz osveti, zbog istine koju je vidio. I ovo je došlo od čega? Od njegovog kibura, od njegove oholosti. وَإِنَا فَوْقَهُمْ لَقَاهِرُونَ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِ اسْتَعِينُ بِاللَّهِ وَصْبِرُ Kaže, potpomozite se Allahom i strpite se, reče Musa svome narodu. Jer kakva god je situacija, musliman, vjernik, nema ništa drugo osim Allaha subhanahu wa ta'ala. Niko na dunjalu, kao što kaže poslanik sallallahu alaihi sallam, do Allahi na vas. Kada se čitav dunjalu sastavio da neko korist mi donesu, neće ti donijeti osim što Allah subhanahu wa ta'ala bude odredio. ako se sastavio da ti kako štetu nanesu, neće ti nanijeti osim što je Allah subhanahu wa ta'ala odredio. odredio. U osviru inna l'arda lilla yurifha man ješao min ibadi, u al'aqibetu lil muttaqin. Kaže, Allahova je zemlja, oni daju nasljedstvo kome on hoće nije vlast, niti zemlja, niti ono što je na njoj sa željama, nego daje Allah subhanahu wa ta'ala koće od svojih robova, a lijep završetak je bogobojaznima. Kalu dhina min qavle an atijena, u min badi mađitena. Kaže, bili smo ezijećeni, ubijani, prije što si nam došao nakon što si nam došao. Kala asa rabbukuma i hulike aduvakuma i stahlifakum fil ardi fa jandure kejf ta'adalu. Kaže, mora će Allah subhanahu wa ta'ala uništi vašeg neprijatelja, odnosno vaš gospodin vašeg neprijatelja, a ostaviti vas na zemlji kao namjesnike, odnosno vladare, pa da se vidi, kaže, kako ćete vi vladati. Faraon i Haman su bili jedne vjere, a njihova svita, dakle kopti, su bili, dakle, njihovog ubjeđenja, njihovog vjerovanja, dok je e, Karun bio od Benu Israila, ali bio na vjeri ovoga Faraona i Hamana. Pogledajte sad situaciju, znači, pogledajte položaj Musa alaihissalatu wasalam, kada nema jaku svitu među sobom, dakle nema jake sledbenike koji se mogu i smiju suprostaviti, jer nisu bili ni spremni za suprostavljanje, nego je bila glavna misija šta? Da i faraon pusti da izađu iz Egipta. I onda izdajice i oni koji su bili imućni od njegova naroda, koji su mogli da financiraju opremanje svoga naroda, oni su bili na vjeri faraonovoj, to jeste sam ga je Karun izdao, to jeste Musa alaihi salatu wasalam. قال فرعون وقال فرعون ذروني اقتل موسى ولد ربه Onda Faraon nije stao kod toga što je ubio, ubio mušku djecu, ne kaže, puste da ubijem ja, kaže Musa, neka on priziva svoga gospodara. Inni je hafa i ubedile dinekum, a van yudhire fil ardil fesad. Ja se bojim da vam vjeru ne promijeni ili da na zemlji ne proširi, dakle, nered, ne bude širio nered. Jer je ovdje za faraona iman vjerovanje Allaha subhanahu ta'ala šta? Nered, fesad. A dok je njegova ubeđenja, je to da njega narod obožava, da, njega, da, se, da se njem narod planja, da njega smatraju Bogom, on je to smatrao ispravnom, ispravnim vjerovanjem. I od tada, i u vrijeme poslanika sallallahu alaihi wa sallam, i dan, dan danas, uvijek je ista teorija. Zaboravio sam ja neki je Chan Chin Chang Hong Kong, nemam pojma. On ovako kaže, 2003. godine, Lekum Salam, ne borimo se mi, kaže, protiv terorizma. Mi se, kaže, borimo protiv islamske akide. Jer je islamska akida nasuprot modernizaciji ili modernom svijetu Bori se protiv napretka, bori se i ne prihvata promjene. Ne u svojim safovima, ne u svojim ubeđenjima, ne u svojim sjedbenicima i tako da. Dakle, borba protiv islamskog vjerovanja. Zašto su u američkom kongresu sufijski tarikati počašćeni za prisutovanje, za savjetovanje i podržane strane američkog kongresa? Zašto? Zašto im odgovaraju? Zašto Ahmedije u pol Sarajeva mogu na sajmu knjiga imati svoj štand i promovisati šta već promovišu, ako ste iščitavali njihova djela, promovišu mir, zalažu se za mir, zalažu se za blagostanje, zalažu se za suživa, za... Svi smo mi za mir, svi smo mi za suživa, svi smo mi za blagostanje, svi smo mi. A što nas nastavirate ovdje? Ko to danas biva proganjan, ko to danas biva više ubijan, ko to... Ko to danas podnosi žrtve mimo nas muslimani? Kakvi god nas ti muslimani, oni su naša braća i naše sestre. Kome vi solite pamet? Ne. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala. Kad će vas prihvati vreji kršćani? Hatta te tebija minnetehum. Sve dok budeš slijedio, odnosno sve dok budeš na tom, nećete prihvatiti. Kad budeš počeo da slijediš ono na čemu su oni, ona će biti, dakle, od njih prihvaćen. I zato muslimani, evo kažem od vremena onaj, kako to Musa, Musa doživio sa faraonom, i dan danas su muslimani proganjani upravo rad čega radi svoga ubjeđenja. Kaže Musa alaih sallatu wasalam, وقال موسى إني أذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. Ja se utječem Allahu od svakog oholnika koji ne vjeruje u sudnji dan. Jer opet Musa alaih sallatu wasalam zna, kao što kaže ovaj, Sjedni Islam Ibn Taymir, rahmahullah ta'ala, vjerniku u svakom dobu, a posebno danas, najjače oružje je dova. Jer Allah subhanahu wa ta'ala, kada vidi da njegove vlija je proganjan i nepravedno tlače, čini mu se zulum, kaže Allah te barek ve ta'ala, men ada li valijen fe kada adentu bil harb. Onaj ko se suprostaje mome vli, dakle mom štićeniku, ja vam objavljujem rat. Misle ljudi da će svakog trenutka nestati islama, da će nestati muslimana, da će moći promijeniti e, školske programe, naučne programe, da će moći svu lemu da pohapse da će sve pozatvarati, da će pojedince, dakle, ubijati. A sjećate se kad sam ja vam o tome govorio, unad od nekoliko godina, ima se brojni veterani. Kad sam govorio doće vrijeme kada će biti daje šehovi ili ono ona protjerivani, proganjani, hapšeni pa i ubijani. Zbog čega? Samo zato što to nekom neće odgovarati u našoj okoli, našem društvu. Neće mu pasati, neće onaj mu odgovarati ni riječi, ni dava, ni, po, ni pozivanja Allahom i Svonata na vjeru. I da svaki skup, i da svaki saf, i da svaki jezan, svaka džamija, svaki džemat i svaki nama i tako dalje će smetati, sve više i više će smetati pa će dolaziti sa koji kakvim fetvama o oslobađanju žene, o oslobađanju omladne, o e, dakle, halalu ovoga ili halalu onoga, sve sa ciljem da se šta muslimani odali od svog pravog vjerovanja i od svoje prave tradicije. Jer se non stop pozivam na tradicionalizam, a šta to danas modernisti koji žele da promoviraju u našem društvu i koji se kriju iza institucije, dakle, e, krovne institucije, verske krovne institucije, šta oni danas mogu da ponude muslimanima od tradicije? Šta je to tradicionalno u njihovim životima? وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه وتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم ويكم كاذب فعليه كذب ويكم صادقا فيصيبكم بعد الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب I dođe čovjek vjernik od Al-Firana, dakle od faraonovi, porodice od njegovi, samo je došao jedan vjernik. Pa kažu da je povjerovo jedino on i Asija i ona dvojica od faraonova naroda kad su progovorili kad su progovorili dakle onaj e, na dan bježanja prema prema crvenom moru spomenuću mi nešto kasnije žalaka kad, kad stignemo dakle da više niko nije povjerovao njegovom narodu Zar ćete, kaže, ubiti čovjeka što kaže jer samo što tvrdi da je Allah njegov gospodar, a došao vam je sa jasnim dokazima od vašeg gospodara. Dakle, vidjeli ste, okupio vas je, iznijeo je dokaze i vi ste iznijeli ono što ste imali, pa je pobio vaše dokaze. Ako kaže laži, laž se na njega okrenuti. Jer svačija laž, laž svakog lažova je protiv njega, u laži su kratke noge. Ako istinu govori, pogodit vas nešto do onoga što vam on govori. Allah neće uputiti onoga koji pretjeruje i onoga koji laže. Ja kao mi lekum ul mulke li jom, vahirine fil arv. Kaže, narode moj, vi danas imate vlast na zemlji. Jer faraon oholnik, svita oholnika, Haman oholnik, savjetnik. Fa men yansuruna min ba'si Allahin ja'ana, qala faraon ma arikum, ma urikum ila ma'ara. Kaže, ko će nam pomoći od Allahove kazne ako ona dođe? A faraon reče, ja vam, kaže, ne govorim osim ono što ja smatram da je ispravno, وَمَا اهْدِيكُمْ إِلَا سَبِيلَ الرَّشَادِ i ne navodim vas osim na pravi put. I ovdje faraon dva puta slagao. Jer faraon je vidio istinu, vidio istinu muđize Musa, ali i sato selam, ali je u duši sakrio tu istinu i nije im tio reći. Tako da je slagao kad je rekao ne pokazujem, vas, ne pokazujem vam osim ono što ja vidim. On je vidio jedno, a drugo im je pričao. Znači, lago je. Omahdikum ila sabila rašad i ne upućuju vas osim na pravi put, laže, vodio ih u put propast, nije ih vodio na pravi put. Jer siratul mustaqim pravi put i put spasa. I kako god da okreneš za vjernik, kako god da, i šta god da doživi na dunjalku, opet će vjernik završiti putem spasa. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, najbolji džihad je riječ pravednosti nepravednom vladaru, Pa se kaže ovo je odnosilo od ovoga vjernika od faraonove porodice kada mu je rekao, ali on ga zbog toga nije ubio. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala mu ovom jezikom لَقَدْ عَلَمْتَ مَا أَنْزَلَ هَاُلَا إِلَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَا ذُنْكِ يَا فِرَانُ مَثْبُورًا Musa mu reče, kaže, faraoni, ti, kaže, ti znadeš da niko od tih božanstava na koja se ti pozivaš ili čiji ti hoćeš dokaze da izneseš, da niko ništa nije objavio, niti je dakle, spustio sa nebesa. Ila rabu se navatila, osim gospodara nebesa i zemlje. Jasne dokaze, a ja, kaže Faraon, vidim tebe da ćeš, kaže, propast. Ovo se zove jekin. Dakle, jekin, jekin je merhala, odnosno, dakle, najveći stupanj. Ubijeđen. Faraonu prijeti, kaj puste me da ubijem Musa, a Musa njemu kaže, ja, Faraon, vidim da ti propast. Zamislite koji je to bio ima da ti pred čovjekom koji ima oko sebe vojsku, ima svoju svitu, može samo da kaže u jednom trenutku, vodite ga i završite sa njim. Ali Musa, ali sad to je znao da mu ne može ništa, kaže Faraon, ja kaže, mislim, to sve što si rekao nisu pravo i nema od toga od te tvoje priče, dakle ništa, tvoja, prazna je, tvoja priča je prazna, nemaš nikakvih dokaza, osim ono što je Allah sunatel objavio i pored toga ti si gotov. Dakle, Musa njemu odgovara, će on završiti Farada jeste fizehum min al ardi, fa agraknahu wa man ma'ahu džemija. Pa je mislio da će ih on iskorijenti sa zemlje. Kaže, pa smo ga uništili, odnosno njega smo potopili i sve one koji su bili sa njim. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا pa smo rekli nakon njega Beno Israil, dakle Izraeličanima, nastanite se na zemlji, a kada dođe, kaže, zadnja opomena, mi ćemo vas kaže, sve sebi dovesti. Također, Faraon je koristio različite dakle, načine da svoj narod zastraši. I opet, vi samo usporedite dakle, stanje današnjih vladara, šta i kako obećavaju svojim narodima, pa vidite ćete dakle, da Faraon je non stop. Faraon se, jedan ugušio se, drugi se rodio. Jedan stop se Faraone rađaju. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم ليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي افلا تبصرون reče faraon kaj narode moj zar vi kaže ne vidite da je vladavina Egipta u mojim rukama i da ove rijeke kaže teku ispod mene zatim kaže jesam li kaže bolji ja ili ovaj kaže poniženi a nije sposoban da kaže pojasni mislići na koga nam Musa alaih sallatu wasalam Pa tako vam je stanje svakoga danas nepravednika vladara, koji kada opisuje vjernike, opisuje vjernike kao koga? Kao, dakle, ništavne. فَلَوْلَا أُلْخِي عَلَيْهِ يَسْوِرَةُ مِنْ ذَهَبْ Au mahul mahu melajketu muhtarrenin. Kaj da su mu Bog dom bačene narukvice od zlata ili da su sa njim, kaže, prijatelji došli meleci. Na jedan put on vjeruje ko bajgu meleke, jer je znao. A Ibn Ketir kaže, nije ga, kaže, bilo ni stid da traži zlatne narukvice, jer je zlato i narukvice bilo od nakita žena i u njegovo, i u njegovo vrijeme. Pa zašto je, kaže, ovdje spomenuo, osim zato što mu je prvo palo, jer njegovo duše, dakle njegova duša je bila sklona tomu onome što nije za, za muškarce. Feste qaumuhu fa fa'u. Prepoje svoj narod pa su mu se počinili. Imate li danas tih bezbroj koji prepadaju svoje narode, onaj, pa im se počinjavaju. Kanu kaumen, innehum kanu kaumen fasikin on su bili narod griješnički. i da su bili narod vjernički, gledali bi očima vjernika. Nego pošto su bili griješnici, takva je, tako im je i predstavljena slika pred njima kaže Allah subhanahu wa ta'ala kada su nas ožalostili to jeste kada su nas izvrijeđali a širk je najveća uvreda mi smo im se osvijetili pa smo im kaže sve potopili فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَنًا لِلْآخِرِينَ Pa smo ih učinili istorijom. Poslali su nešto, dakle, prolazno. Dakle, nema više kraj. I naveli smo ih kao, kao primjer svima onima koji su došli iza njih. Također, Faraon kaže Hamanu sagradi mi kulu la'alli jeblugu esbabe esbabe samavati فَطَلْنَا إِلَا إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي إِلَا ذُنُّهُ كَاذِبًا Hamanu sagradi mi, kaže, kulu ili palaču, da dostignem nebeske svodove, pa da vidim, kaže, Musaova Boga. A ja, kaže, mislim da je on lažov. šta biste vi zaključili odavde, je li mu akida bila ispravna? Ibn Arabi, Ibn Arabi, Sufija, Fususul Hikemi, kako se njegovo zove ne bila prevedena na bosanskom jeziku? Molim? Riznica džehla, možda, ne znam. Jer on u svom opisu opisu akide i vjerovanja, kaže Faraon je postigao vrhunac imana i Faraon neće biti uzbogljen. Neće biti, nek ti će biti zajedno sa njim. Isti taj Ibn Arabi koji danas promoviš ovdje kod nas i po, dakle, po Dersovima i po Hudbama i tako dalje. Isti taj Faraon, isti taj Ibn Arabi su zajedno. Jer je jedan drugi ispočinut kufru. Ibn Arabi vjeru u vihdetu vudžud, smatruje da se Allah subhanahu ta'ala otjelovio u svojim stvorenjima i on ga tako Allah džašanu i opisuje i kaže na Arabi, dakle, ne postoji, kaže, ništa od stvorenja, a sami da prelat kazu njemu, kaže, pa čak i majmuni i svinja, sve to, kaže, Allahovo tijelo. Dakle, Allah su tijelovi u tim životinjama. I ja, kaže, kada općim sa svojom ženom, općim sa Allahom. Ovo je na Arabi, kaže, Fususul Hikem. I normalno za njega je faraon vjernik. Kaže ovdje faraon, hoću da se popnem prema nebesima kada se govori, kada se raspravlja sa onima koji negiraju da se Allah subhanahu ta'ala uzdigao iznad Arša, zašto se svaki vid dove priče o Allahu uvijek kaže naš, naš teški muđahil ima, kaže onaj gore. Što uvijek govori gore? Zašto kad je Akida onaj kod našeg naroda da je Allah svugdje? A tako ili nije? Kaže, Allah nas okružuje, Allah je svugdje. Da tako tvrde. Zašto se dižu ruke prema gori, kad se dovi, uče se dove prema gori? Zbog čega? Ima nešto fitra. Ima nešto što se zove fitra. Ono što Allah subhanahu wa ta'ala dakle, dao u ljudima da se ne može iskvariti i da će iznijeti htjeli ili ne htjeli. E to se desilo i sa faraonom. On nije htio, niti on imao za cilj da on uzdigne Allaha Đelešanu i da mu pripiše njegovo mjesto iznad Arša, nego je rekao, sagradi mi ne bili ja, zato što se uvijek govori o Bogu, da je Bog gore. وكذلك زين لفرعون سوء عمل لفرعون سوء عمله وسد عن السبيل وما كيد فرعون الا في تباب tako je faraon kaže uljepšana njegova djela a kaže faraona su djela išla prema propast. Kaže da su dugo godina gradili El Kitab, odnosno uh, Izraeli, on tvrde da su Izraeličani gradili, kako njima nepravda činjena, kako su oni bili graditelji i tako dalje. Isto ko što se priča o tome da su oni se gradili piramide. Međutim, piramide su zagrađene nekoliko hiljada godina prije nego što je bio ovaj faraon koji je tlačio Benu Israel. Mnogo prije njih. I nikakve veze nemaju sa piramidama Niti je tlačio za to, niti je dakle ubijao za te, za, za, na izgradnju piramida, niti su i oni izgradili. Nego narod prije njih i o tome postoje dokazi i grobnice onaj pored piramida koji su dakle snimljene, snimljene sa Google Earthom, vjerovatno su uklonjene, koji su svaki drugi dokaz, da se radilo o narodu koji su bili dakle, mnogo visoči, mnogo krupniji, kao što je bio narod Ada. Allah nam podista. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني يهديكم سبيل الرشاد I reče onaj koji je vjera od, od naroda faraonovog, slijedite me, ja ću put na pravi put. Kaže, narode moj, ovaj dunjaluk je samo kratko uživanje odnosno na ahiret. Ahiret je stalna kuća boravišta. Onaj kućini neko zlo neće, kaže, biti kažnjen osim za njega. A onaj kućini dobro dijelo od muškarca ili žene, a vjernike, to su oni koji će ući u dženet i bit će im, dati obskrba, bit će im data obskrba bez svođenja računa. Dakle, Musa alaih sallatu wasalam imao svoje pomagače, oni koji su, dakle, onaj, povjerovali i oni koji se postavili u takvu poziciju kao što je bio ovaj vjernik, kao što je bio, dakle, onaj, e, Joša ibn Nun, dakle, također sa Musa alaih sallatu wasalam, pa nakon Musa alaih sallatu wasalam smrti, on je, dakle, dobio objavu. Nakon toga, dolazi iskušenja za faraona narod, pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَلَقَدْ أَخَذْنَا فِي آلَ فِرَعُونَ بِالسِّنِينَ وَنَخْسُ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ Mi smo faraona pogodili sa sušnim godinama i sa nedostatkom plodova, dakle nerodom plodova, ne bili oni pouku primili. Kada im dođe kako dobro dijelo, oni kažu ovo je zbog nas, zato što smo mi dobar, dobar narod. A kada ih pogodi kako zlo dijelo, oni to pripisuju Musa'u, to jeste kažu Musa i njegov narod su baksuzi. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, vaša sudbina je sa vama, ali većina vas, kaže, ne zna. A onda su govorili, koliko god da nam ti doneseš dokaza, da bi nas očarao sa njima, mi ti nećemo vjerovati. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, pa smo im poslali poplave. Prvo su došle suše, pa onda poplave. Jer poplave je stalne neprekidne kiše koji su uništavale usjeve. Jer sve postoji sa mjerom i kod Allaha subhanahu wa ta'ala sve postoji sa određenom dakle, količinom, mjerom i određenom trenutka. Kaže, zatim skakavci. Skakavci koji su uništavali sve ono što bi im uspjelo da usjeva, skakavci bi uništavali. Wal hummel i krpeljeve. Neki mu fesiri kada se radilo o bubicama, neki kada se radilo o, onaj, o vaškama i tako dalje. Od defadija. Bubice im se pojavljivale, nagrizala im tijela, dakle patla i nisu im dale mira. Od defadija i žabe. Kažu, u Fesiri spominju, ono Zimri Kefir navodi ovdje onaj predaje, pa kaže, nisu mogli sjesti, jeste da žaba ne bi skočila, pa makar i usta nekom od njih. Kad god bi otvarali nešto od posuda, bile bi postale pune žaba. Kada bi ulazili u sobe, sobe bile pune žaba. Postalje pune žaba. Dakle, svugdje žabe. U edem i krv. Kažu mu Fesir da se menstruacija prvi put da je kažen njegov narod i da se ovo odnosi na to, međutim to nije tačno. Jer je to nešto što kaže Allahom poslanik sallallahu alejhi ve Allah propisao Adamovim i ćerima, što znači da je to od početka postoje dakle žene. Druga stvar da se krv pojavljivala u svemu onome što su oni imali tečno bez obzira od vode, dakle sve vrste tekućina. Pa i rijeke su im se pretvarale u krv. Ajati mufassalat, jasni dokazi. فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ali se oni uzoholili i bili narod nevjernički. A onda bi oni govorili, kad godi i neka ne da će pogodi, kalu ja Musa, udu lena rabbek. Bima ahide indeke lenke šefta anna ribse lenu ne leke u lenu sina na kebeni Israji. Svaki put bi rekli, de Musa, zbog onoga položaja koji uživaš, kaže, kod tvoga gospodara, dovi ga, nek ovo od nas, a mi ćemo ti, kaže, pusti Beno Israjla sa tvojom. Pa kad god bi Musa dovio Allaha subhanahu wa ta'ala da otkloni od njih poplav, da otkloni od njih, dakle, ona i sušu, da otkloni od njih i žabe, da otkloni od njih skakavce, da otkloni od njih krv, da otkloni, dakle, sve ono, ona i vaške, krpeljave, onaj, oni bi svaki put se vratili na svoj isti kufr i nastavili sa svojim, dakle, griješenjem.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 Jer su vjernici, kaže, uvijek zbog svoje vjere stavljali na iskušenja. Kaže, faraon je zaista se uzoholio na zemlji, a on je bio od onih koji je pretirao sve granice. <clears throat> A onda dolazi doba koju Musa, koju Musa moli Allaha Đerushana da ga uništi, pa kaže, stvari. Prvo kaže, o ja kao min kuntu mamentu bila fe alehi te uekilo in kuntu muslimin. Musa posjeća svoj narod da, da, da onaj, e, podnosi pa kaže, vi se na Allaha uslonte ako ste pravi muslimani. Fe kala Allah te uekilna rabbena, la te džalna fitnete li kao mi valimin. Gospodar naš, nemoj nas učiniti, dakle, stavljati na iskušenje pred narodom nepravednim. To jeste, nemoj da njihov pritisak bude na nas toliki da ne možemo fitnu da podnesemo. Unadžina bi rahmetika min al-qawmi kafirin i spas nas sa svojom milošću od naroda nevjerničkog dakle, kad sam čitao ove ajte, odnosno kad sam pripremio ovaj dio, sjetio sam se špansko, španskih muslimana, muslimana Andalosa, jer je crkva, inkvizicija, koristila sve moguće načine kako da ih istjera iz vjere, a oni koji nisu htjeli da, da onaj, prihvati hršćanstvo, podrgnu se raž, na, različitih načina onaj, mučenja, to jeste do sami smrti. Kaže Musa alaih sallatu nakon toga Rabbi la tether ala lardi min el kafirin da jara. Isto onako kao što je Nuh, dakle, dovio Allahu subhanahu wa ta'ala i Musa moli Allaha džalešanu. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, kale kad uđibe davetu kuma. Kaže, Musa je učio dovu, Harun je aminu. Pa kaže Musa, uveždu da la kolubihim fela ju'minu hatta jereula zabela lim. Kaj gospodar moj, zapečati njihova srca. I nemoj, kaže, da vide, odnosno da povjeruju, sve dok ne vidi bolnu e, patnju. Kaže, isto onako kako je dovio Nuh, tako je dovio Musa, resta te salama Harune, kaže Aminu, pa je onda Allah subhanu ta'ala pripremio uništenje faraona. Naime, Benu Israel su zatražili od faraona dozvolu da ih pusti da idu da praznuju neki svoj praznik. A na tom putu su trebali, dakle, da se nakite, da se opreme sa zlatom, pa su po, njihove žene posudile zlato od kopkinja, to jeste od faraonova naroda. Kaže, pa kad su izašli, došla je objava Musa, ali i sato selam, da sa njima krene prema moru da bježe. To je da se ne vraćaju. Kaže, pa je Faraon vidio da, da su prevareni i da bježi, da su zatražili da praznuju, a u stvari htjeli su da pobjegnu i povr svega toga ukrali su im svo zlato. Kaže, Faraonova svita je sačinjavala milijoni šesto hiljada vojnika, muškaraca, dok je od Benu Israila bilo 600.000 muškaraca mimo žena i djeci. Kaj pa je ta sva grupa krenula, dakle 600.000 muškaraca i sa njima žene i djeca i ono što su ponijeli od svoga imetka i predvodio ih Musa, ali sad selam, a za njim faraon i njegovi, koja je njegova vojska. Kažu u Fesiri, kada su došli do mora, kada se došlo do mora i kada se more otvorilo pred Musaom, kaže, prvi je došao onaj vjernik od faraonova naroda. I kaže on njemu Musa, jel tebi, kaže, rečeno, ovdje da se trebamo prijeći? Kaže, jeste, moj gospodar me redio da ćemo ovdje prijeći. Kaže, kad god bi on krenuo sa konjom, krenuo bi ovdje pa bi se vratio. Sve do trenutka dok se nije faraon približio sa svojom vojskom, a onda je Allah subhanahu tala naredio Musao da udari štapom po moru. Pa se kaže more otvorilo. Pa onda Allah Subhanahu kako opisuje, kaže pa je bio svaki val, dakle svaki zid kao planina ogromna. Ali u trenutka se faraon približio. Pa su Benu Israeli zaplakali i rekli Musa, kaže inna le mudrekun. Kaže kela inna ma'i rabbi sayhdin. Ne, kaj je sa mnom moj gospodar, on će me uputiti. Musa opet ubijeđen. I onda su pošli da idu tom dolinom. Allah Đelešanu je naredio dakle mora da se otvori i vjetrome da puhnu da osuše onaj dno mora da bi išli po suhom kaže kad je faraon stao kad je faraon stao ispred otvorenih valova on je vidio koliko je sahati međutim Ibn Ketir kaže da je Allah Đelešanu poslao jak vjetar pa ga je vjetar gurnuo na konju I on je kada je dole strmoglavio, normalno na nogama konja nije pao, nego strmoglavio sa konjom i morao da krene. A ovi kad ga vidjeli, krenuo za njim. Da uopšte niti je htio da ih više prati, niti je htio da se protiv njih bori, niti ga više zanimalo zlato, jer je vidio da je, šta, gotovo. I kada je krenuo, krenuo ne htijući. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَاتْبَعُهُمْ فِرْعَوْنُ وَجْنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين pa smo, kaže, prevel Benu Israil kroz more, a faraon i njegova vojska ga je sli, ih je slijedila, kaže, iz neprijateljstva i sa lošim namjerama. Kaže, kada mu je došlo trenutak gušenja, jer kad su Benu Israili izašli, faraonova vojska već je bila na sredini, svi su ušli unutra, jer Allah subhanahu wa ta'ala odredio da se mora toliko otvori široko, da dužina i širina prihvati svu vojsku i da nemaju vremena da izađu, onda Allah subhanahu wa ta'ala naredio da se zatvore valovi. Kaže, فَلَمَّا اَدْرَكَهُ الْغَرَقَ Kada mu je došlo gušenje, kad se pošao gušt, reče, vjerujem da nema Boga osim onoga u koji je povjerovao Benu Israil. Nije rekao, šeden la ilaha ilallah, nego onaj Bog koji je Benu Israil. Kaže, ima ovdje Ibn Ketir navodi puno predaja, kaže Džibril alaihi sallatu wasalam, Muhammed sallallahu alaihi wasalam, da se me kaže, vidio Muhammede kad je on izgovarao šehadet, kako sam, kaže, kupio glinu iz mora pa mu guro u usta svojim krilima. Samo kad da ne bi izgovorio šehadet u cijelosti i da ga ne bi stigla Allahova milost, subhanallah. Dakle, upriko svom njegovom kufru, sve onome što je se vidi da je ona uzvila božanstvo i tako dalje i tako dalje. Džibril je znao za Allahom smrtila milost i kaže bojao sam se da ga ne stigne Allahom milost. I to kad? U trenutku kada Allah ne oprašta. Allah ne oprašta trenutku kojem? Kojem trenutku? Trenutku smrti. To je takozvana gargara. To jeste kad duša dođe u grlo. Al Džibril kaže, opet sam se pobojio da mu Allah smrtila se smiluje. Moja dva. Da se Allah smilovo faraonu, šta bi se faraonima našeg vremena? Allah mu stavio. Pa ga Allah subhanahu wa ta'ala uništio i onda Allah subhanahu wa ta'ala kaže فَلِيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آج Danas ćemo te kaj spasiti sa tvojim tijelom da budeš onima koji su za tebi dokaz. Ova ajet se odnosio na koga? Na faraona i vrijeme u kojem je on umro, je li tako? Ili kasnije? U sve jednom vremenu. Kažu da su Benu Israel, kad su izašli na drugu obalu, znate šta su rekli? Kaže, onaj ne umire. Onaj ne umire, on ne može umrijeti. A i oni koji su se gušali sa njim, dakle nisu još, nisu još završili, on su očekivali da njihov bog će spasi se, da će on da izleti, ono, znate, kako se zove onaj, Pegas, onaj krilati konj. Kaže, Ben Israel, kaže, onaj ne umire. Kaže, pa ga je Allah subhanahu wa ta'ala onako kakav, kakav je bio, izdigao na, na površinu mora, u štitu, dakle, potpuno njegovoj opremi, da ga svi od Ben Israeliđana vide. I onda je ponovo potonuo. I ostao je kao dokaz za današnje generacije. Ne znam gdje ga čuvaju, negdje tamo u Louvru, jeli? Hoće i Francuz da imaju faraona. Malo i Macron. Nakon toga dolazi jedan novi period za Beno Israil. Kaže Allah subhanu Tala, pa smo im se osvijetli, onda smo ih sve u, odnosno, u moru ugušili, zato što su oni nisu vjerovali, laškivali su naše ajete, odnosno, uh, bili su nemarni prema našim dokazima, A onda smo, kaže, narod koji je bio slab, dali da nastane, odnosno da vladaju istokom i zapadom zemlje i to one koji smo mi, kaže, blagoslovili. Tako su potpuna riječ, na najljepši način riječ druga gospodara, nad Benu Israil zbog toga što su oni trpili, a uništili smo faraona i njegov narod i ono što su oni gradili. Kažu da od tog trenutka, dakle, svi kopti muškarci su uništeni. Dakle, svak, svi muškarci sposobni za boj su uništeni. Pa su se koptkinje poudale za običnu masu ljudi. I od tog dana i do dana današnjega da u Egiptu žene više vladaju nego muškarci. Dakle, žena je u kući Egipćana dominantnija. To znaju oni koji su tamo studirali, ja ne znam, nemam pojma. Onaj, ali tako Ibn Ketir kaže, od tog trenutka su Egipćanke dominantnije nad Egipćanima. Ne znam koga, koga je oženio Hasisi. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, pa smo, kaže, preveli Benu Israil preko mora, a onda su, kaže, došli do naroda koji se klanja u kipovima. Rekoše Musa, dej ti nama naprave ovakvog boga ko što oni imaju svoje, svoje bogove. Kaže, vi ste kaj narod koji stvarno ne zna. Muhammed sallallahu alaihi sallam sa ashabima, kada je išao jedan bitaka, vidjeli su, dakle, drvo koji imali na sebi zakačene onaj porukice. Nazivala se Zatel en Wat. Pa su tu kačali svoje sablje, beričite i tako dalje, tražili beričite drveta. Pa su rekli, Allaho poslaniče, hoćemo i mi da imamo Zatel en Wat. Kaže Allaho poslanik sallahu sallam, Allahu ekber, inneha le sunen. To je, kaže Allaho sunet na zemlji. Kaže, ništa drugo niste rekli, osim što je rekao Benovi Sa'il Musa'u. Hoćemo i mi, kaže, bogove, ko što oni imaju svoja božanstva Inne haulaj mutebarun mahum, mahum fihi u batilu ma kanu jamelun. Ono u čemu su oni i oni će biti uništeni zbog svojih dijela. Kale gajra Allahi je vgihum ilahne wa huwa faddalakum ala alamin. Zar da vam nekoga drugoga za Boga privolim ili želim, a on vas je, kaže, uzdigao nad svim svjetovima toga vremena. Dakle, Benu Israil su bili najdobraniji narod toga vremena. وَإِذْنَ جَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ jesumune kum suela dhabi u hatilu ne mlajku i stahinu isajku. I na dan kad smo vas spasili od žestoke patnije od faraona, kada su ubijali vašu mušku djecu, ostavljali žensku. U fi dhalku belaome rabbikum adhin i preživjeli ste od svoga gospodara veliku nedaću, to jest time što vas je Allah subhanahu ta'ala iskušao. Zar pored toga što vas je Allah spasio, aj molim vas ušutite u djecu. Čija su djeca? Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala vam je dao, spasio vas, iskušao vas, spasio vas, zar mimo njega vi nekog drugoga za Boga hoćete? Zaista ste vi narod koji ne zna. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَنُرِيدُ أَن نَمُونَ عَلَى الَّذِينَ اسْتُدْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ وَارِثِينَ Mi hoćemo za one koji su bili tlačeni na zemlji da ih učinimo vođama i da njih učinimo od onih koji će naslijediti vlast na zemlji. Također bi Ketir spominje ovdje priču, dakle da su, da je Allah subhanahu wa ta'ala u noći kada je htio da spasi Beno Israil, dakle nać no, spasenja Beno Israil, da je Allah subhanahu wa ta'ala uzeo život svoj muškoj djeci i od životinja i od ljudi. Dakle, svo muž, svoj, dakle sva muška djeca su i mladunčad umrla. Kaže, pa su se kopti posvetili ili jel, tugovali su i u onoj rici i, bu, i buci Benu Israil su mogli da izađu iz Egipta. Kažu da su pod vladavinom bili 430 godina. Dakle, od jednog do drugog faraona, kako se oni mijenjali. A kada su krenuli, dakle, onaj, da bježi, sa su ponijeli tabut, i ostavštinu Jusufovog tijela, dakle ono što je Jusufovog tijela i ono što je Jusuf ostavio, dakle onaj iza sebe na svome tabu. Nakon što su izbavljeni i nakon što su zatražili da da je Musa a.s. napravi božanstvo kako su imali božanstvo ovi narodi. Dolazi jedan novi period za Meru Israil. A to jeste vremena protjerivanja. Naime, Beru Israil je bilo naređeno da uđu u svijetu zemlju i kada su došli na vrata svijete zemlje, naređeno im da se da uđu kako? Padajući na seždu i da ponizno uđu. Međutim, oni su zatekli goštake, narod goštački, protiv kojih se nisu htjeli da, da bore. <clears throat> Allah subhanahu wa ta'ala od njih nije tražio borbu, nego je tražio da uču. Zatim je Allah subhanahu wa ta'ala obskrbio sa manom i prepelcama. Mana nešto slatko, u čemu je bilo dakle, dovoljno onaj, proteina energije i meso, dakle manu su jeli ujutru, prepelce bijeli najveći. Pa su tražili da im se to zamijeni sa nešto luka i lukovica i tako dalje i, i ona i leće jer im je ta hrana dosadla, a nisu se nikako patrili, nisu ništa morali da radi. Zatim su odbili da uđu u tu zemlju, nek su rekli tamo postoji narod gortački, mi ne želimo da se borimo, idi Musa ti pa se bori sa svojim gospodarom. I onda to u svojim knjigama opisuju. Kaže, bili su ljudi goštaci koji su uzeli Musa i svi, svu njegovu dakle, ona je grupu koja je išla sa njim na pregovore, kaj pa je stavio jednu onaj šak, tolikijsko bajk bil divo. Međutim, Ibn Kethir kaže, sve to što su prenijeli naveli na ovaj način su laži, jer kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem da je Adem stvoren 60 podlaktica, dakle njegova visina je 60 podlaktica i da će se ljudi sve do sudnjega dana smanjivati sve više i više i da nema nikakve priče o tolikim koštacima, jer da su bili takvi divovi ko što i oni opisuju, onda nije ni čudo što je Benu Israil odbio da ulazi da se bori. Međutim, <clears throat> ovdje je bila suština da se, da se odbije Allahova naredba, pa je Allah subhanahu wa ta'ala iskušao time što su hodali na zemlji 40 godina, nisu imali onaj svoje kući na svoga dala. Nakon toga dolazi susret između Musa i Allaha te barke ta'ala, pa kaže Allah Đelešanu, mi smo Musa'u rekli da se pripremi 30 noći za mikat. A onda smo ga, kažu, potpuni sa još 10 noći, pa je Allah potpunio mikat potpunih potpunih 40 noći. A onda Musa reče svome bratu Harunu, ostani u narodu. I kaže, uspostavljaj red i nemoj slijediti put onih koji nered čini. Kada je Musa došao na dogovoreno, u dogovoreno vrijeme, kada je sa njim govori, razgovarao Allah subhanahu wa ta'ala, Musa reče, gospodar, daj da te vidim. Kaže Allah, Đalešanu, nećeš me vidjeti, nego pogledaj onu planinu. Ako ostane na svome mjestu, vidjet ćeš me. فَلَمَّا تَجَلَّا رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَ يُدَكَّنُ وَحَرَّ مُوسَ سَيْقَ Kaže, kada se Allah pokazao planini, planina se sva smrvila u prašenu. A onda je Musa pao u nesvijest. Neki kažu da je Musa umro, međutim to nije tačno. Jer Allah Đalšanu kaže فَلَمَّا اَفَاقَ Kad je došao sebi, dolazi se sebi iz čega? Iz nesvijesti. Kaže Allahom poslanih sallallahu alaihi wa sallam, kada se puhne u rog i kada sve na zemlji pomre i ništa ne ostane i kada Allah oživi, kaže, bit ću prvi koji će biti proživljen. Kad ono na stub nastane narša ko? Musa. Kaže, ne, kaže poslanih sallallahu alaihi wa sallam, ne znam. Je li sam, kaže, prvi ja proživljen ili je Musa prije mene ili je, kaže, Musa preživio ono što je doživio kad se brdo srušilo. Pa ga Allah poštedio ovdje. Zamislite koji je Fadl Musa. A kada je tu Muhammed sallallahu sallam rekao? Kada je neki od Ensarija udario jednog jevreja šamarom. Pa jevrij došao se požali Muhammed sallallahu sallam. Posvađali se. Ensarija tvrdi da je Muhammed sallallahu sallam bolji, a jevrij tvrdi da je Musa bolji. Pa kaže Allah poslanik sallallahu sallam, nemojte praviti, kaže, usporedu između mene i poslanika. Dakle, ja ću se probuditi na sudnjem danu kad ono Musa nastavljen na stup Arša. I onda poslanik sam vas to, to tom prilikom i spomenu. <clears throat> Falemma faqa kada subhanaka tubtu ilaih. Kad bi došao u sebi, reče veličanstven ti si, ja ti se kajem. Ja sam prvi vjernik. Zatim Musa Zatim Allah reče, Musa, ja sam te odabrao nad svim ljudima sa svojim pismom, to jeste sa svojim poslanicom, pardon, i sa svojim govorom uzmi ono što sam ti dao i budi od onih koji su zahvalni. Pa mu je Allah subhanahu wa ta'ala tu dao, šta? Pisana pravila te vrata. O ketebna lehu fil alwah min kulli shay maw'izatan wa tafsilan li kulli shay. Pa smo mu svaku opomenu i svaki propaz, propis napisali na pločama. Kaže da mu je Allah subhanahu wa ta'ala dao ploče na ukrasnom, dragom kamenu. Dakle, da su bile lijepe. <clears throat> Kaže, fe hudha bi kuva, drži ih čvrsto nije se odmislio na samo na snagu drži i ne, ne pušta, nego u smislu čega pridržaj se ono što je u njima. Wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha. I naredi svome narodu neka na najljepši na, na, način se ophodi prema tim propisima. Seurikum dar al fasikin, a ja ću vam, kaže, pokazati kako, će, kako žive griješnici. Ja ću, kaže, svojih arijeta odgovoriti svakoga onoga koji bude oholnik na zemlji i koji ne bude htio, htio da slijedi istinu. Kaže Allah subhanahu ta'ala, pa makar vidio svaka dokaz neće vjerovati u te dokaze. Ako vide pravi put, neće ga slijediti. Ako vide krivi put, on će ga uzeti za svoj put. Pa vi danas analizirajte one koji tvrde da slijede Musa ala i salatu vasalam. Kaže, to je zbog toga što oni nisu vjerovali u naše ajete, utjerivali su i u laž, i oni su bili u nemaru odnosu na njih. Oni koji ne budu vjerovali u naše ajete i u susret na sudnjem danu, njihova djela će biti poništena, a hoće li drugačije biti nagrađeni oni koji budu tako radili. Musa ali sada sam se pripremao za Miha sa Allahom i morao da se penje na brdo Tur, na Sinaj. Danas sam pročito jednog Ebu Vlaha. Oni je Ebu Vlaha, Ebu Kufri, Ebu Ateista i svašta je onešta. Ono kaže, komentaršu zašto je ove godine hađ 4180 eura. I kaže on, kakav je to Bog koji je tražio od Musa da se Musa penje na brdo kada je Bog mogu da siđe ispod brda. Stavi ste vi rektom Ebu Džahle. Šu Džahle. Ne može ateistički mozak, ne može te stvari pojmiti. Jer za njih je vjera opium, za njih je vjera, dakle nešto, predavanje prazne priče, za njih dakle, prašna i svašta nešta, ne mogu to ni pojmiti. Ali nije bilo Allah, kaže poslanik sallallahu alaihi sallam, najviše su iskušani poslanici, pa zatim oni koji su šta? Njima nalik, dakle oni koji pozivaju Allahom vjeru i oni koji su svodno, dakle svom imanu, svaki bi se iskušan svom, svodno svome imanu. Tako i poslanici i Musa, ali nije se moglo desiti da Musa olako i svati i prihvati i dobije ono što je očekivao i da bio poslanikom, tome Allah subhanahu wa naređivao da ide iz mnogo drugih razloga jer je to ispomenuto dakle ovdje u ajetima. Pa je Musa a.s. vodio sa sobom svoje ljude, pa kaže Musa a.s. Gospodar moj, ima među njima stariji iz ne mogu i ne mogu, mogu li ja sam? Dakle, da dođem ja da pregovaram. Kaže, pa kad je razgovarao Musa sa Allahom Đelešanu, kaže, nije 30 dana ništa jeo. Pa je uzeo kao nešto lišće, pa namazao usta. Pa kaže, poslanik sallallahu alaihi sallam, i ovo je, kaže, dokaz, dakle, jedan od dokaza, da je Allahom draži vonj ili neugodan miris iz usta postača, nego onaj miris miska. Dakle, nema ništa u tome loše što mu se čulo iz usta. Kaže, pa je Musa poveo svoj narod, bilo je 70 ljudi. Bilo je 70 ljudi, pa su, kaže, rekli Musa, čujemo, ne razumijemo. Ti razgovaraš sa Allahom, ne razumijemo. Da nam, kaže, prevedi. Kaže, kad im je Musa ispričao i sve im prenio šta je Allah subhanahu ta'ala rekao, oni su rekli, hoćemo da imi vidimo Allaha pa je Allah subhanahu wa ta'ala sve ih usmrtio. A onda, kad se zatresu Sinaj, kad se zatresu Tur, kaže Musa alaihissalatu wasalam, kaj gospodar moj, ti da si, kaže, ti htio, uništio bi mene i oni koji su bili sa mnom prije. Nemoj nas, kaže, uništavati za ono što, kaže, ne, malo umlic među nama govori. Kaže, pa je Musa dovio da im Allah živote vrati, pa im Allah svona tala živote vratio. Dok je Musa otišao 40 dana, imamo, imamo još vremena, imamo. Dok je Musa, Musa otišao 40 dana, Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَتَخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارُ Kada je Musa otišao i ostavio svoj narod sa Harunom, oni su od onoga zlata što su nakrali, napravili tele koji je mučalo. zar nisu, kaže, vidjeli da im se obraćat ne može, niti može na pravi put u puti. Oni su ga, kaže, za božanstvo uzeli i na kraju su sebe učinili. A onda kad je palo pred njih i kada su vidjeli da su sa pravoga puta skrenuli, kažu, ako nam ne osprosti naš gospodar, ako nam se ne smiluje, mi ćemo kaj stvarno biti oni koji su propali. Kad se Musa vratio ljut, žalostan, kaže, bi se maha leftomuni bi se mahaleftumuni, kako je loše, šta ste uradili, mene nije bilo. Ađil tu memra rabbikum, wal halal vah. Zar ste vi kaj da požurite odredu svoga gospodara, pa je bacio one ploče. Šta se desilo sa pločama? Kaj pa je bacio? Nisu. Ibn Ketir kaže, ne pustuje nigdje u šarijetu, u Allahom smetala vjeri, ni u istoriji, ni u jednom tefsiru, ni u jednom predaju se ploče popucala jer je Allah subhanahu ta'ala stvorio od jakog materijala, dragog kamena i nisu popucala. To vam mi kaže od Israelijata. Ja sam danas prvi put tali čuo, nije to ništa, isti smo. Kaže, velkar lvah, a onda je, kaže, ufatio svoga brata za kosu, kaže, je džurruhu ilaj i za bradu, kala ibn umme, inil qavme ste da'funi, vokadu je htulunani. Kaže, brate majke, po majci, kaže, naš narod me je, kaže, plačio i htjeli smo kaže, ubiti. Nemoj kaže dopust da se oni, kaže, raduju to što ti me radiš, jer ga Musa uhvatio, zako se zabrao, hodi vam. I to se inače pripisuje Musa. Dakle, takav njegov odnos zbog okruženja u kojem je on živio sa Benu Israil i da je poprimio njihova svojstva. Nemoj me, kaže, svrstavati međunarod nepravedni. Kaže, gospodaru moj, oprosti meni i momem bratu i uvedi nas u svoju milost, ti se onaj koji je milostiv, namjernosti među milostivima. Zatim Musa alaihi sallatu sallam kaže Ine alladine tehadu lađile sa inanom gadao me rabbi u adilatum fil hajatu dunja. Oni koji su uzeli tele i obožavali ga, njih će sustići od Allaha poniženje i srđba zbog onoga što su oni radili. Kad je Musa alaihi sallatu sallam razgovaro sa Allahom subhanahu wa ta'ala, Allah Đelešanu kaže iskušali smo, kaže, tvoj narod. Kako ste iskušali? Kaže, iskušali smo tvoj narod time što obožavaju tele. Pa je Musa, kaže, požurio, požurio svome narodu i zatekao u tom stanju kojim je zatekao. I oni kažu, mi nismo, kaže, ništa uradili za tebe. Ali smo, kaže, ono što smo pokrali od zlata, dao smo kada se istopi i to je, kaže, palo na pamet Samiri i da Samirija ga, kaže, pretvori u tele. Fahrže lehum iđlen lehum huvar. Džeseden lehum huvar. Pa je napravio tele u obliku, dakle, onaj, i koje imalo, koji je puštalo, onaj glasove u suštini to je bio vjetar koji ulazio na njegova, odnosno na njegovu stražnicu, pa izlazio na njegova usta i on su mislili da ono muči. <clears throat> Kaže Musa, ali i sada to selam, šta je sa tobom samirio? Kaže, vidio sam ono što oni nisu vidjeli. fa Faqabetu qabdata min athar rasul. Kaže vidio sam kad je Džibril jahao na, na konju, uzeo sam kad je dio prašine, pa sam pravio čaroliju, odnosno zajedno sa, sa zlatom, tako sam i napravio tele. I tako mi je, kaže, moja duša prikazala da je najbolji. Kaže, idi na ovome svijetu, govorit ćeš da me niko ne dira. <clears throat> to jeste, Allah mi je dao bolest u koži. A ima, kaže, za tebe jedan trenutak koji nećeš moći izbjeći i pogledaj u tvoga kaj Boga, to je božanstvo, <clears throat> koje, nad kojim si ti bio, mi ćemo ga kaj spaliti i prosućemo ga u moru. Pa je Musa, već sam dao da se smrvi, to je da se stuca zlato i da se prospe po moru, odnosno, da vide kako je uništio njihovo božanstvo. Dakle, Musa a.s. iz priče u priču, iz u priču, iz događaja u događaj, iz neposlušnosti njegova naroda, preživio je sve te dakle, situacije i od nepokornosti i gulaska u svijetu zemlju i od samog zahtijevanja da vide Allaha subhanahu wa ta'ala i mnogo što što od onoga što su tražili, ali mi ćemo inša ta'ala i ja se potruda idući put, onaj, završimo sa eh, još jedan dio priču o Musa alaih sato wasalam, pa onda ćemo nastaviti neka inšala posle Ramazana. U Sallallahu ala sajidina nabina Muhammedu wa Muhammedu zakum la khairan džesa. كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتي